Salam, axşamınız xeyir. APA televiziyasının efirində manşet verilişinə baxırsınız. Bugün olsun olmasın verilişində mən qısaca bir anons verdim sizlər üçün. Axşam dedim çox maraqlı, həm də çox gərgin bir müzakirə sizi gözləyəcək. Nəyə görə? Çünki bizim bugün qonağımız Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanovdur. Biz bugün ümumiyyətlə son vaxtlar Vəhabi adlandırılan, xalq arasında sadə e, xalq arasında Vəhabi adlandırılan cəmaatla bağlı, Suriyada döyüşən Azərbaycanlılarla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı Hacı Qarmət Süleymanovla söhbətə başlayacaq. Hacı, xoş gəldiniz. E, mən istəyirəm elə əvvəldən başlayaq. Bugünkü informasiyaya görə sizdən iki nəfər qovuldu, belə deyək. Sizin tərəfdarların iki nəfər qovuldu. Əlxan Musayev və Mübariz Qarayev. Niyə qovuldular ondan acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah vahdə və salatu və salamu alə məllə nəbiyyə və adəmə bəd. Əslində, e, yəni qovulmaq adlandırmazdım bunu. Sadəcə biz o şəxslərdən tələb etmişik ki, öz mövqeylərini bildirsinlər. Çünki özünüz bilirsiniz ki, bu saat vəziyyət gərgindir ümumiyyətlə İslam aləmində. E, müəyyən adamlar, e, müəyyən dəstələr e, bir adam, bir alim tapmayanda axtarırlar kim aşağı səviyyədən kimsə olan fikrin nəsə uyğundirsə, onu tutub şirsinlər, onun arxasınıza geçsinlər və ətrafındakiləri də o şəxsdən aldatsınlar. Ona görə ə, e, belə vəziyyətdə ə, e, ümumiyyətlə dəvətlə məşğul olan elm tələbəsi aydın olmalıdır. Mövqeyi aydın olmalıdır ki, bilməyən adamlar da azmasınlar. Ona görə biz o şəxslərdən tələb etdik ki, müəyyən məsələlər var, o məsələlər barədə mövqeyimizi aydınlıq gətirmək lazımdır. Ancaq indiyəcən aydınlıq gətirməyiblər və görsən ki, aydınlıq gətirmək istəmirlər. Yəni siz onların e Suriyada döyüşən döyüşçülərə dəstək vermələri ilə bağlı konkret faktlara malik deyilsiniz. Sadəcə olaraq fikirlərinlə bağlı müəyyən fikir ayrılığı bəli, oldu və bəli, bəli, eləmi? Bəli, yəni konkret bəli. faktlarınız yoxdur. Yox, konkret faktlarımız budur ki, yəni e, ətraf qeyd edir ki, dönüb etiraf edib ki, tövbə eləyib. E, ətrafa deyir ki, müəyyən fikirlər deyir o. Ona görə biz ona demişik ki, e, öz fikirləri xüsusən bu məsələ barədə bildir. Hı. Lakin bildirməyib mənə. Amma siz açıqlamanızda, bugünkü mətbuatda açıqlamanızda xəvariclərlə bağlı fikir bildirmişsiniz ki, onlar, e, mən istat istəyirəm e, sizdən e, gətirim, e, əməllərində açıq şəkildə hiss olunur ki, o bizdən fərqli olaraq Suriyaya gedərək vuruşan qardaşlara dəstək verir və bizə qarşı müxalif mövqedədir. Fəaliyyəti xəvaricilərə daha yaxındır bu e, adı çəkilən şəxslərin. Xəvariciləri mən istəyirəm tarixinə qısaca ekskurs eləyək. Bəli, bu qədim firqə olub. Hı -hı. Bu üçüncü xəlifənin vaxtında zühur edir və nəticədə 3-cü xəlifə Osman radiyallahu anhını öldürürlər. Və sonra ə, e, Əli bin Əbi Talibi də öldürürlər və bu indiyəcən də bu davam edir bu firqə. Fikir davam edir. Hı -hı. O fikir var. Və elə hədislərə də baxanda səhih hədislərə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildirib ki, bunlar qiyamətə gününəcən davam edəcək bu fikir. Ona görə bu fikir əsasən sərtliklə tanınıb. Yəni e, özü də qeyri-müsəlmanlara qarşı yox, xüsusən də müsəlmanlara qarşı. Aha. Və bu da maraqlıdır. Və özlərindən başqa heç kəsi müsəlman görmürlər. Hə, adi bir dənə xəta və ya böyük bir günaha görə adamı İslamdan çıxardırlar. Hətta tövbə yolu da bağlıdır. Tövbə də e, qəbul eləmirlər, elə? Hə, qəbul eləmirlər onlar. Əslində onlar ya deyirlər ya biz deyən kimi deyəcəksən ya da sən qeyri-müsəlman sayılacaqsan. Və xüsusən də hakimi məsələlərində sərtdirlər. Bunlar görürlər ki, daima hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Əgər hakim də onlar kimi kimi deyirlərsə, hə, o hakimə çıxmaq, o hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Hı -hı. Yəni əsas fikirləri bax budur. E, Qamət, bəs e, mənim üçün maraqlıdır. Xəvariclər əslində bu fikirləri ilə peyğəmbərə qarşı çıxmış olurlar. Çünki peyğəmbər e, vələssalam özü bildirir ki, bu məsələlər ki, tövbənin qapısı həmişə açıqdır və digər kitabı olan dinlərə də hörmətlə yanaşılıb. Onda deməli bunlar peyğəmbərə qarşı çıxırlar. Bilirsiniz, onlar sadəcə e, Qurani Kərimdən o ayələr ki, ə, e, sərt mövqe göstərir zahirən, onları götürüblər. Lakin o birisi ayələr hansı ki, yumuşaq olmaq, hansı ki, rəhimli olmaq, onlara fikir verməyiblər, onları götürməyiblər. Ona görə birbaşa qeyri-şərtsiz e, məsələlər tətbiq edirlər. Bu da onların səhvidir və azmaqlarını sübutdur. Ancaq qaldı ki, bəli, Peyğəmbərə, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və qarşı ən birincəli onlar çıxmışdı. Çünki qəniməti böləndə onların Zülxuveysra tanınmış biri o vaxt deyir ki, adil ol. Hətta Peyğəmbərimizi iqtiham edib. Bu, belə məruf, yəni məlum məsələdir. Hazırda müasir İslamda daha çox ə, e, səmimi hiss edəcəm. Bugün Rusiyada da deyək ki, e, Volqaqradda törədilmiş partlayışla bağlı Səudiyyə Ərəbistanının sədası gəldi. Dedilər Səudi Ərəbistanından gəlir bu partlayış əmri, terror əmri. Sizə daha çox necə müraciət olunsun? Vəhabi deyəndə mən bilənə görə siz vəhabi sözünü qəbul eləmirsiniz. Hmm. Necə müraciət olunmalıdır? Ə, bilirsiniz, ümumiyyətlə ə, belə bir vahabi bir firqəsi yoxdur. Olmayıb heç vaxt. Bunu sadəcə müəyyən ə, dinin içində tərəflər, dinin xaricində olan müəyyən qüvvələr istəyirlər ki, bu söz qalsın, bu söz olsun və hansı bir firqəyə xoşları gəlmirsə bu adı versinlər. Və əslində belə bir firqə olmayıb. Bu şəxs sadəcə bir şəxsin adı ilə bağlıdır. O şəxs də olub və öz ölkəsi üçün, indiki Saudi Ərəbistanı üçün dini cəhətdən islahatlar aparıb. Amma qaldı ki, özünüz də görürsünüz ki, mətbuatda da, həm xaricdən, daxildə də, e, yəni fikir veririk ki, nə oldu? Dərhal e, vahabiliyi ilə bağlamaq istəyirlər. Və mətbuatda da hətta görəm ki, elə tərəflər var ki, elə istəyirlər ki, biz deyək ki, biz vahabiyik. İstəyirlər bunu. Amma biz, əgər vahabi olsa, təbii ki, deyək vahabiyik, heç kəsdən çəkinmirik. Ancaq biz vahabi deyilik, heç vaxt olmamışıq. Və biz sələfiyik, əhlüsünnəyik, əhlüsünnə və cəmaa və bununla gedirik. Və təbii ki, bu dini bilməməzlikdən, mənə elə gəlir ki, bu dini bilməməzlik həmçinin o birisinin siyasi tərəflərdir ki, kim nə edir, bağda verirlər, Saudiya ilə bağlayırlar və s. Saudiya özü əziyyət çəkir onlardan. Hı -hı. Saudiya hökuməti özü əziyyət çəkir və özü də fikir bilirsiniz bilirs ki, Saudiyanın özündə terrorlar nə qədər olub. Onlar özləri o, o fikirli adamlardan əziyyət çəkirlər. Əməl, Saudiya ilə bağlamaq səhvdir. Xarici, görünüşlə, xarici görünüşlə bağlı e, açığı fikirlər çoxdur, e, deyək ki, suallar da olur. Mən sizə baxıram, normal e, balağınız var hmm. və normal da saqqalınız var. Hmm. Saqqalın uzanması həddindən artıq və balağın hmm. qısaldılması, bu nəyə bağlıdır? Quranda hansı ayəyə və hansı deyək ki, ola bilər sünnəyə bağlı olsun, ola bilər hmm. e, hansısa hədisdən olsun. Bilirsiniz, bu da yenə qayıdır məsələyə ki, cəmaat ümumiyyətlə dini cəhətdən maarifçiliyin zəif olmasından ə, e, saqqal və ya balaq bunlara qeyri-adi gəlir. Hı -hı. Amma əslində bu dinlə bağlıdır. Dinimizdə var bu. Düz elə şeylər din deyəndə biz Quran və Peyğəmbərimiz nəzərdə tuturuq. Sünnə, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem dediyi sözlər, ehtiyə əməllər. E, bu sünnədə açıq aydın gəlib. Açıq aydın gəlib və əmr forması da gəlib ki, e, kişi saqqal saxlamalıdır və topuqdan aşağı düşməməlidir geyimi. Hı -hı. Bu ixtira olunmayıb hansısa bir cəmaat tərəfindən və bu hamısında var bu. Kim İslama mənsubdur, hansısa bir firqə, Onların hamısında var. Hətta sizə deyim ki, ən belə yumuşağı elə bizik. Başqa firqələri bu məsələdə baxsa, onlar çox sərtlər bu məsələdə. Sadəcə bizim <laughs> adımız çıxıb. Yəni təbliğ olunan, reklam olunan. Qamət, niyə məhz sizin adınız çıxır? Çox maraqlıdır. Məsələn, Azərbaycanda, Azərbaycanda özünüz bilirsiniz, müstəqillikdən sonra şükür Allaha, yəni e, çox tolerant bir ölkədir dini baxımdan və Hı. hər kəs də öz imanına, əqidəsinə görə yəni e, deyək ki, dini ayinləri yerinə yetirir falan. Niyə məhz sizə deyilir və niyə məhz e, sizin adınız hallanır? Bilirsiniz, bu düzü onlardan soruşma lazımdır. İkinci də ola bilirsiniz, biz fəalıq və ya məsələn, e, illərlə adam olub, məsələn, bir yerdə dəv dəvət edib, oturub, sonra biri gəlir, məsələn, təbii ki, ətrafına böyük adam yığır və təbii ki, bu qısqanclıq e, xarakteri daşıyır və ya başqa, başlayır cürbəcür adlar verməyə. O adamlara, o dəstələrə cürbəcür adlar vermək istəyirlər. Mənə gəlir, bununla bağlıdır. Siz bugün... E, de deyirsiniz qovmadı, amma hər halda uzaqlaşdırılıblar. Əlixan Musayev və Mübariz Qarayev uzaqlaşdırılıb. Yəqin onlar ikisi tək deyil, onların da tərəfdarları var, doğrudurmu? E, siz onları belə deyək, e, belə çıxmadımı siz onları artıq başlı başına buraxdınız və onlar biraz da təhlükəli oldular? Yox, biz, biz, biz ümumiyyətlə biz demişik öz mədəniyyət tələbələri, məzunları xüsusən öz aramızda ki, kim o fikrə mövqeyi aydın olmasa, biz onu bildirəcəyik. Söhbət hansısa bir şəxsdən bağlı deyil. Biz onu bildirəcəyik. Sadəcə yenə tələb eləyirik o iki nəfərdən ki, xüsusən o mövqeyini bildirsinlər. Çünki e, məsələlər elə bu məsələlər, o fikirlər ciddi məsələlərdir və hətta bunların özləri üçün. Çünki onlardan istifadə eləyə bilərlər və s. Ona görə mövqe bildirməlidir. Biz tələb eləyirik və kim belə olsa yenə onu da bəyan edəcəyik. Bu iki nəfərin mən belə başa düşdüm sizin e, dediyinizi demirlər və e, belə başa düşürəm. Yəni sizin fikrinizdə olmayan insanlar, yəqin ətrafında insanlar da var, cavanlar yəni, da var. Bizim fikirdə yox, bizim əqidədə, bizim üslubda, bizim minhəcdə. Əgər olmasa, bəli, biz onu bəyan edirik, biz dəfələrlə daima bəyan edirik kim bizə müxalifdir. Onlara bəyan edirik, bu bizim borcumuzdur. Son vaxtlar daha çox ə, e, Suriyada gedən döyüşlərlə bağlı. Suriyada ərəb dünyasında ümumiyyətlə özünüz də şahidsiniz. Ərəb dünyasında belə deyək, günahsız qan tökülür. Və hətta mən e, sizə deyim, Məni bu e, müharibələrdə daha çox sarsıdan e, o görüntülərdən biri oldu. Bir uşaq e, uşağın başını sarıyırlar, uşaq yalan və deyir ki, mən bu haqda Allaha gedib deyəcəm. Hı. Və mənə elə gəlir ki, orada döyüşən Azərbaycanlılarla bağlıdır. Mənə belə məlum olur. E, sizin ətrafınızda olan cavanlara, gənclərə siz yaxşı maarifçilik aparmamısınız, onlar gediblər Suriyaya. Yox, bilirsiniz, biz maarifçiliyi aparırıq. Sadəcə bizim e, e, imkanlar çox məhduddur. Özünüz bilirsiniz ki, bu məscid o terror hadisəsindən sonra Hı. yəni demək olar ki bu məsələ yəni e, təbliğ məsələsi, xüsusən maarifləndirmə məsələsi zəiflədi. Xüsusən bizim öz cəmaatımıza. Amma qaldı ki, onlar gedirlər başqa məscidlərə, lakin orada maarifləndirmə xüsusən bu məsələ barədə maarifləndirmə kifayət qədər olmur. Xüsusən bu məsələlər barədə. Bu onun nəticəsində və Suriyada özünüz bilirsiniz ki, o hadisədən sonra olub hadisalar baş verib. Bu bizə terror hadisəsi 2008-ci ildə oldu. Və Suriya əsasən ondan sonra başladı. Bəli. Ona görə biz buna baxmayaraq öz işimizi aparırıq. Məhdud olsa da, məsələn, internet vasitəsilə bu məsələ barədə bildiririk. Alimlərin fikirlərini bildiririk. Lakin e, məhdi yenə məhduddur, yəni imkanımız çox məhduddur. Sizə e, nəsib olubmu deyək ki, Suriyaya gedib döyüşüb, gəlib və yaxud Suriyaya gedəndə sizə yaxınlaşıb ki, e, qardaş mən gedirəm Suriyaya döyüşməyə. O insanların e, hiss eləmisinizmi onları ora aparan hansı səbəbdir? Psixoloji səbəb ola bilər, iman ola bilər, maliyyə ola bilər, məcarı ola bilər. Nədir onları aparan daha çox? E, təbii ki, gəlirlər, danışırlar, məsləhət eləyirlər, bəziləri görürsüz o fikrə düşür və nə qədəsə olub ki, e, danışandan sonra fikrini dəyişib. Yəni şərik cəhətdən bəyan eləmişəm ki, orada cahandan olmağı birinci sual işarəsindədir və qruplaşmadır və hər qruplaşma özünüz də bilirsiniz ki, son hadisələr müxalifət özlərini bir-birinə başlayıblar öz aralarında döyüşməyə. Və olub belə hadisələr. Olub, bildirmişəm, ancaq təbii ki, niyyətlər cürbəcürdür. Eləsi var, məsələn, problemlərdən qaçır. Eləsi var, doğrudan o hadisələri görür orada, o uşaqların ölümün, o kadrlar görəndə e, emosiya cəhətindən, yəni hissiyatla gedir. Eləsi var, e, o fikirdədir, cihad fikirlə yaşayır, gedir, deyir fürsətdir. Yəni, gedənlər cürbəcürdür. Burada para yoxdur ki. E, ola bilsin, para da olsun, ola bilsin, amma hamısını bunu şamil eləmək biraz çətindir. Amma hər halda, e, qəmət, gəlin razılaşaq ki, e, deyək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə tək Azad Suriya ordusu deyildi, həm də e, döyüşən müxalif ordusu tərəfindən də vəhşiliklər törədilir. Bəli, bilirsiniz, bu ola bilər. Bilirsiniz, biz bu saat e, məsələlər biraz bu hökm vermək ağır məsələdir. Bu ola bilər e, əsəd tərəfindən qurulma olsun, ola bilər doğrudan da e, müxalifət tərəfdən olsun. Bunu saat dəqiq demək bizim üçün çox çətindir ki, bunu hansı tərəf dəqiq eləyir. Adı özü bilir ki, bu kimyavi bomba atıldı, nə qədər adam öldü. öldü. Hələm indiyəcən e, hər iki tərəf hər iki tərəf bir-birini ittiham eləyir. Heç bilinmədi ki, kim atıb bunu doğrudan. Yəni belə görsənir xəbərlərdən. Siz e, özünüz bir insan kimi, müsəlman kimi Hı. bu hadisələri izləyirsiniz. Hı. Ərəb dünyasında baş verən hadisələri. Hı. Ərəb dünyasında nə baş verir? Və niyə niyə e, deyək ki, bax mən fikir verdim, siz elə bil nəsə azacıq da olsa Əsədə tərəf, e, e üzr istəyirəm, müxaliflərə tərəf biraz meyilləndiniz. Yoxsa yanılıram. E, bilirsiniz, mən e, müxalifətə tərəfdə meyilli deyiləm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, əsədə qarşı bu hadisə, bu qalxmaq düzgün deyildi əvvəldən. Hı -hı, düzgün, düzgün deyildi. deyildi. Düzgün deyildi çünki adam bir şey eləyəndə nəticəni fikirləşməlidir. Baxmalıdır. Bunu eləyəndə, bu sözü deyəndə xeyri olacaq, yoxsa yox. Əgər xeyri olacaqsa, hə, amma xeyri olmayacaqsa olmaz, ağılsızlıqla onu eləmək. Ona görə bu əslə qarşı özünün qarşı çıxmaq özü düzgün deyildi. Yəni, yəni şəri siyasəti kimi yox, sadəcə olaraq bir e, yəni, şəri cəhətdə, müsəlman kimi həmçinin. Həmçinin təbii ki, bu böyük oyun da ola bilsin ərəb dünyasına qarşı. Özünüz görürsünüz ki, ərəb dünyasında olan e, qoşunlar demək olar hamısı məhv edilib. Hı -hı. İraq, sonra e, Libiya, indi Suriyan qoşunu. Əslində e, belə baxanda ola bilsin e, ərəb Suriya qoşunu məhv edilir. Məhv hədəf qoşundur. Və sonra həmçinin Misirdə də biraz qoşunu zəiflətməyə cəhd oldu, amma alınmadı. Və Ərəb dünyasına qarşı bu ümumi böyük bir hərəkatdır. Bütün o qoşunların məhv eləmək. Bu hərəkat haradan yönəldilir sizcə? Bu hərəkat indi Allah bilir, bunu demək çətindir biraz. Allah bilsədən hər halda insanlar yönəldirlər. İnsanlar indi fərziyyət də biz dəqiq bilmirik. Mən nəyi dəqiq e, bilmirəm. Nəyə görə məhz deyək ki, Suriyada e, döyüşənlər məhz sizin e, deyək ki, e, məsəbdə olanlardır. Bilirsiniz, mən razı deyiləm o fikirlə. Çünki məlumdur ki, hər iki tərəfindən gedirlər. Şiə cəmaatından da gedən var. Ola, mən eşitməmişəm o hə, Gedən var. E, İraqdan və s. gedən var. Hı -hı. Yəni gedənlər var, yəni döyüşənlər var. Həmçinin də hətta sünni cəmaatından gedən olsa da, onlar hamısı bizə aid deyil. Çünki e, hətta sufi cəmaatları var ki, oradakı məsələn döyüşü dəstəkləyir və gedirlər ora. Məsələn Türkiyədən, başqa ölkədən. Ona görə xas bizim bizə aid olan, gör ki, bizə oxşayan və ya fikirlərdə oxşayan adamlar məhz ora gedir. Mən ona razı deyiləm. Orada mən Şüşə cəmaatının getdiyini eşitməmişəm. Maşallah, informasiya maliksiniz bu haqda. Hmm. Və bu informasiyaları istifadə edə bilirsinizmi ora getmək üçün? E, cavanlara təsir göstərə bilirsiniz bu informasiya bankından? Yəni, təbii ki, müəyyən cəhətdən kim mənimlə məsləhət eləmək istəyir, mən onunla danışıram. Hmm. Mən bu gün e, APA informasiya agentliyində Həmid çox maraqlı deməli bizim ilahiyyatçıların çox maraqlı fikirləri e, çıxıb. Elşad Miri e, dostumuz bildirir ki, əslində ora çünki o insanlar e, üz istəyirlər. E, Elşad Miri bildirib ki, Suriya din uğrunda döyüşməyə gedənləri dəstəkləməsə də orada həlak olanları qınamaq, mənfi fikir söyləmək fikrində deyil. Çünki o insanlar artıq haqq dünyasındadır. Onlar haqqında söyləyəcəyim hansısa fikir axirətdə mənim özümün cavab verməyimə səbəb ola bilər. E, Onları şahid hesab eləmək olarmı? Bilirsiniz, əslində dini cəhətdən də ölən insanın dalınca danışmaq düzgün deyil. Həmçinin diri adamın da. Müəyyən şərtlər orada var. Necə danışmaq olar. Amma şəhid demək e, biraz çətin məsələdir. Çünki biz hətta həqiqi doğrudan cihad olsaydı, demək olmaz ki, filankə şəhiddir. Demək lazımdır ki, istəyirik Allahdan, Allah onu şəhidlərdən qəbul eləsin. Biraz şəhid demək biraz çətin məsələdir. Çünki e, özünüz bilirsiniz ki, Suriyadakı, e, yenə deyirəm, cihad özü sual altındadır, sual işarəsindədir. Yəni, çünki e, ora gedmək birinci valideyndən icazə almaq lazımdır. Aha. Valideyn hər ikisi lazım olmalıdır gərək, hər ikisi. Şəri cəhətdən təbii ki, mən bunu deyirəm. Əgər valideyni alladıb və ya deməyib gedmək, təbii ki, orada lap ölsən də valideyni özünə ağ öldün. Çünki biz bilirik ki, Allah şəhidə öz günahlarını bağışlayır. Ona aid olan günahlarını bağışlayır. Amma insan haqlarını bağışlamır. Hı -hı. Xüsusən də valideyni. Yəni qul haqqı daha ağırdır. Hə, əlbəttə. Ona görə e, orada kim gedib ölsə də qul haqqları bağışlanmır. Onlar ona görə cavab verəcəklər. E, bayaqları biz e, verilişdən əvvəl bir e, çay süfrəsində oturmuşduq və mənim üçün də çox yaxşı oldu ki, bizim e, APA-nın e, holdingin işçiləri də sizə bəzi suallar verdilər. Orada maraqlı bizim dostumuz bir sual verdi. Mən istəyirəm o sualı bir də təkrarlayım ki, Hı. tamaşaçılarımız da eşitsin sizin cavabınızı. E, Suriyada döyüşə gedənlərlə bağlı hər hansı bir fətva verilibmi? adlı sanlı din xadimləri tərəfindən. Əlbəttə, artıq kifayət qədər verilib. Məsələn, böyük alimlər, möhtəbər alimlər. Nə deyirlər? Məsələn, Şeyx Fovzan və ya başqaları ki, onlar deyiblər ki, ora getmək düzgün deyil. Hı -hı. Ora getməyi, hətta bunu ə, e, Suriya içində olan alimlər, Adnan Aror, məsələn, açıq alim bildirib ə, e, və həmçinin ə, e, ə, Suriya özləri Ona əhalisi özləri ki, deyiblər ki, bizim adama ehtiyacımız yoxdur. Amma adama ehtiyacı yoxdur, qəbul edirlər. Adama ehtiyacı yoxdur, qəbul edən bilirsiniz, müəyyən tərəflərdir. Orada bilirsiniz ki, bölünmələr baş verib. O gedənlər də müəyyən bölmələrə gedirlər, o bölünmələrə. Hı. Hansısa dəstəyə qoşulurlar. Amma deyim ki, belə kütləvi şəkildə vahid bir komandanlıq var, orada yoxdur. Onda belə məlum olur, e, mənim xatirimdədir, e, 92-ci ildə, 91-92-ci ildə biz də tələbə idik, Qarabağ döyüşə gedəndə Məsələn, mənim atam gəlmişdi dəmir yolu vağzalına və qorxurdu ki, birdən mən gedib hansısa quldur dəstəsinə qoşularam. Amma sonra gördü ki, gəldi rəsmi şəkildə bir, deyək ki, hərbiçi mənə apardı hansısa batalyona. Biraz ona oxşayır. E, yəni, insanlar bundan qorxurlar. Yəni. İnsanlar bundan qorxurlar, valideynlər. Onda belə çıxır, bu insanlar orada əslində qrup şəklində siz deyən kimi ayrı-ayrı xırda qrupların maraqlarına xidmət edirlər. Nə əsədə, nə deyək ki, e, əsədə qarşı duranlara xidmət eləmirlər. Ola bilər, ola bilər, hamısının indi bir niyyəti var. Hər bir dəstənin öz niyyəti var. Düzdür, onlar çıxış eləsələr də, amma orada cihad ola bilməz, çünki başlayırlar bir-birilən qırmağa, bir-birilən öldürürlər. O da cihad artıq e, olmağı işğal altına salır. Məmməd, illər əvvəl sizin e, nüfuzunuz daha güclü idi, xətrinizə dəyməsin. Hı. Yox, mən incimirəm elə şey. Amma son vaxtlar nəsə sizin üzünüz ağ olanlar çoxdur, niyə? Bilirsiniz, mənim nüfuz və s. reyting məni maraqlandırmır. Hər halda axı sizin üzünüz ağ olanlardır. Belə gedib orada gedib orada həlak olurlar, tələf olurlar. Çünki mövqeyimizə görə. Çünki onlar istəyirlər ki, bu Suriya hadisələri və ya bundan qabaq onlar istəyirlər ki, müəyyən adamlar var, istəyirlər ki, deyək ki, biz deyək ki, biz cihad da orada, gedin ora, nə oturmusunuz burada. O vaxt ki, bizdən əks fikir eşidəndə onlar elə bilirlər ki, bizdən şübhələnirlər. Deyirlər, ha, siz qorxaqsınız və s. ittiham edirlər, cürbəcür ittihamlar. Ona görədir. Amma bizim mövqeyimiz var, bizi maraqlandırmır. E, reyting və ya nüfuz və s. Biz mövqeyimiz, əqidəmin, əqidəm var və biz onu deyəcəyik axıracam və salam. E, mən bayaqlar bir sual verdim, siz müəyyən qədər e, cavab verdiniz, amma mən açıq istədiyimi ala bilmədim. E, Hacı Qamət və tərəfdarları belə demək olar? Yox, mən düzgün razı deyiləm ona. Mən bax, siz məscidin imamıyam. Bax, biz, bax, biz deyirsiniz, biz, biz. Bax, siz, siz hə. kimsiniz? Biz yəni sələfi cəmaatı, əhlüsünnə. Sələfi cəmaatı. Azərbaycanda nə qədər say olar? Bilirsiniz, bunu dəqiq demək çətindir çox. Siz digər dini e, konsensiyalardan və məzhəblərlə özünüzü bir yerdə hesab eləyirsinizmi? Əlbəttə, biz normal yanaşırıq e, başqa əqidələrə. Xüsusən müsəlman, həmçində hətta qeyri-müsəlman. Yəni bizim işimiz yoxdur olanla. Məsələn, tutaq ki, Hacı İlqarla siz normal e, oturub danışa bilirsiniz, hansısa məsələni müzakirə edə yəni bilirsiniz. Yəni ehtiyac olsa, belə düzdür, lap belə çox yaxın deyilik, amma ehtiyac olsa, nəinki müəyyən şəxslə, ümumiyyətlə normal yaşayırıq, yəni normal sakit. Hər kəs öz işinə məşğuldur. Hı -hı. Mən istəyirəm Qəmət e, bir məsələni də dəqiqləşdirək. Sumqayıt məsələsinə e, gələk. E, illər əvvəl e, təxminən 5 il, 6 il əvvəl mən bir yazı yazmışdım və açığı e, o yazıdan da mənə reaksiyalar da oldu. Mən belə hesab eləyirdim ki, Sumqayıtda vəhabilər Hı hələflər və ya siz deyirsiniz. Hı, sələflər. Daha çox, sələflər daha çoxdur. Hı. E, indi də məlum olur ki, Sumqayıt doğrudan da e, biraz e, sələflərin bol olduğu yerdir. Niyə Sumqayıt boldur bu baxımdan? Və sadəcə Sumqayıtın adı belə çıxıb ki, bu müəyyən bu radikal dəstələr oradan olduğuna görə. Ə, e, amma belə deyim ki, orada da bizim qardaşlar çoxdur, var. Xas bunu xüsusi Sumqayıta aid eləmək də mən də ondan da razı deyiləm. Mən həm də qardaşlar hər yanda var. Bizim cəmaat. Ə, e, təbii ki, Sumqayıtın adı sadəcə ə, e, dəfələrlə efirlərdə sadalanıb. O da müəyyən radikal qrupların səbəbinə görə. Bunlar həmçə təbii ki, zuhur eləməyi ən böyük səhvlərdən biri orada məscid var idi. Balaca bir məscid oxşayan bir yer idi. Orada ibadət eləyirdi hamısı cavan, cavan, cavanlar. Oranın bağlanmağı nə oldu? Təbii ki, radikal dəstələr, müəyyən adamlar, onlar istifadə edirlər belə mövzulardan. Və bağlandı və ondan sonra e, radikallıq artdı orada və Nəticəsi də e, nəinki Suriya, ondan qabaq olan Çinistan hadisələri və s. Hamısı olan səbəbidir, nəticələri. Həmət, sələflərlə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Biz e, Maşıbax elə bu verilişdə Elşad Miri ilə bir dəfə e, söhbət elədik və mən bəzi suallar ondan soruşdum, amma e, indi Elşad bilmirəm e, bu məsələlərlə nə qədər vaqifdir bu məsələlər, amma hər halda sizdən soruşmağım e, yəqin ki, artıq sayılmamalıdır. E, sizin cəmaatın ətrafında e, üzərində bir sir pərdəsi hakimdir. Siz e, e, mən elə gəlir, sizdən olmayanları yaxın qoymursunuz. Siz e, bax o deyirsiniz balaq məsələsi, amma tutaq ki, indi şahların balağınla bağlı deyirlər ərəb cəmiyyətində belə olub. Çünki İslam nə qədər e, Allahın dini olsa da bir o qədər də real bir dindir. Razılaşmalıyıq bununla bağlı. Ərəblər o vaxtı deyənə görə, varlar ərəblər deyək ki, uzun paltarlar geyinirdilər və bu bir təkəbbür e, əlaməti sayılırdı və Məhəmməd peyğəmbər də istədi ki, bu təkəbbür aradan qalxsın və dedi ki, balaqlarınızı qısaldın. Bu cür izahlar olunur. E, sizin cəmaat haqqında e, ailə nikah məsələlərinə bağlı fikirlər səsləndirilir. Cəmaat arasında gəzir bu fikirlər. Bunu gizlətməyəcəm. E, saqqalın uzunluğu ilə bağlı hər santimetrə nə qədər pul verilir, onunla bağlı fikirlər səsləndirilir. Sizin digər cəmaatın, deyək ki, şiə cəmaatının namazını qəbul eləməməyiniz, hətta bilirsiniz, bu yaxınlarda e, bir e, hansısa məsciddə bir problem də olmuşdu. Hı. Ki, niyə bu namazı belə qılır, mən belə qılıram filan. Və təbii ki, böyük maliyyə mənbələriniz haqqında söhbətdə gəzir. Hı biznes, biznesiniz var Dubayda filan. E, bax bunlara mən istəyirəm siz açıqlıq gətirəsiniz. Təbii ki, bunlar bir şübhə danışır, zəndir yalandır çoxsu. Onu demək biz özümüz... Mən istəyirəm izah eləyəsiniz. Hə, Hardan doğur şey, bunlar? Biz özümüz hərdən gülürük. Elə şeylər eşidəndə məsələn, ə, e, gülürük, yəni gülməli məsələlərdir. Ə, e, heç bir, hətta deyənlər heç bir fakt ara, yəni ortaya qoymurlar. Sadəcə deyirlər, hər adam üçün deyilə bilər bu və hər bir tərəf üçün deyilir bu və deyilir. Ona görə bunlar hamısı söz-söhbətdir. E, biz ümumiyyətlə məscid hətta tam açıq olanda Əbubəkir məscidi, orada gəlib şiyə cəmatı namaz qılırdı və belə bir ciddi bir problem yox idi. Necə bilirsiniz ki, bizdə həmçinin axund da var idi. Hı -hı. Və biz onunla çox, mən onunla çox gözəl münasibətdə idim. Ona görə bizə qarşı yenə deyirəm, əks təbliğat e, edənlər müəyyən tərəflər var. Onlar bizi başqa cür çatdırmaq istəyirlər müəyyən tərəflərə. Bu zəndir və yalandır. Və sən də çəkin, əgər bir şey varsa adam digəri var. Əgər yoxdursa yoxdur. Mən narahat olmasınlar, mənim biznesim, mənim yəni bir böyük biznesim yoxdur. Amma var hər halda. Xüsusən də Tıvayda və ya başqa ölkələrdə, <laughs> Amerikada və s. Balaca biz, biznesim var, mən də adi adamam, mən e, də dolanmalısınız özüm, təbii. Özüm çalışıram və salam. Narahat olmasınlar. E, bir neçə il əvvəl mənim xatirimdədir. E, informasiyanı dəqiq harda oxudum yadımdadır, amma dəqiq yadımdadır e, informasiya. E, Küveytin parlamentararası e, dostluq qrupunun üzvü gəlmişdi Azərbaycan parlamentində və orada çox radikal şəkildə fikir söyləmişdi ki, əgər Əbubəkir məscidi təcili açılmasa, Səudi Ərəbistanı Azərbaycana olan qaçqınlara e, və məcburi köçkünlərə olan yardımları dayandıracaq filan və təzyiqlər başlayacaq. Səudi Ərəbistanından e, üzün Küveytin e, Küveytin yardım dayandırılacaq. E, deyək ki, Küveytin və yaxud Səudi Ərəbistan bu mənada e, hansı mənəvi, maddi dəstəyini hiss eləyirsinizmi? Ə, xeyr. Xeyr. Yəni hansısa ölkə və ya hansısa açıq-aydın və ya ə, açıq olmayan şəkildə dəstək versən də bir şey yoxdur. Yəni, biz özümüz adi Azərbaycan vətəndaşları, bizə nəsə qeyri-adi bir ə, cəmaət deyilik biz. Öz göz qabağındayıq. Və hansısa bir ölkə və ya hansısa bir qurumdan dəstək elə bir ə, ha, halı yoxdur. Həmət, bu məsələ ilə bağlı e, artıq informasiyalara görə 100-dən 100-ə yaxın azərbaycanlı e, Suriyada həlak olub və sonuncu artıq e, həlak olanın da şəxsiyyəti müəyyənləşdi, o da Sumqayıtdı. Çıxdı və boks üzrə çempion olub, idman Hı. ustası olub hətta. E, sizin e, cəmaata üst tutanlar e, əsasən idmançılar olur. Onlar bir növdə belə deyim, Ağacan Əbiyev də fikir bildirib və deyib ki, əvvəllər biz də boksla məşğul idi, sonra birdən-birə itdi və artıq tapa bilmədik. Hı. Həmin e, həlak olan cavanı. Bu baxımdan Rəhman Şıxəliyev, Sumqayıt sakini. Bu baxımdan e, soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, siz e, bax e, sizə yaxınlaşan insanları, imana gəlmək istəyən insanları siz hər yerdən ayırıb yalnız öz e, bir aryanıza salma e, mənzərəsi var kənarda. Sanki siz onları kənar aləmdən təcrid edirsiniz. Onları ancaq e, dinlə məşğul olmalısan, bizlə məşğul olmalısan, imanınla və deyək ki, e, hansısa dünyəvi işlə məşğul olmalı deyilsən. Mən belə bir görüntü ilə açığı e, rastlaşıram. Təbii ki, bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. Çünki e, heç kəs çağırmır ki, tərki dünya ol günə. Biz deyirik ki, din lazımdır. Din lazımdır, hər kəsin əqidəsi, dini var. Və lakin həyat da lazımdır. Heç vaxt biz deməmişik ki, gedib işləmə, dünyanı tərk elə və s. Biz sadəcə burada müəyyən dəstələr var, təkfir cəmatı, cihad cəmatı, ixvan cəmatı. Onlar əsasən dəvətlərində bəli, idmançılardır, sonra imkanlardır, onlara əsasən yəni üstünlüyü verirlər ki, onlardan istifadə eləmək. Hı -hı. Bəs amma bizim öz, e, yəni sələfi cəmatı bizdə hələ bir fərqi yoxdur, bizdə fərqi yoxdur adam idmançıdır və ya qeyri-idmançıdır. Biz fərq görmürük elə bir şeydə və o fikirlər səhvdir ümumiyyətlə bizə qarşı ki, biz təki dünyaya dəvət edirik. Bizə görə o səhvdir, təki dünya fikri. Hı -hı. Amma çox maraqlıdır ki, o insanlar da deyək ki, vaxtı ilə bir yerdə sizlə olublar. Mən belə Bəli, ola bilər, ola bilər kimsə olub bizimlə, sonra radikal qüvvələrin təsiri altına düşüb. Yəni əsas odur ki, yəni biz bu radikallığı təbliğ eləmirik biz əksinə radikala qarşı təbliğ edirik. Və bu da hamısı göz qabandadır. Və ona görə də elə radikallar bizə hücum elədilər. 2008-ci ildə. 2008-ci ildə bəli, namazda hücum elədilər bizə. Əgər biz radikallığa dəvət eləsəydik, radikallar nə üçün bizim, bizə hücum edirdilər? edirdilər? Hı -hı. E, bir məsələ də var. Deyək ki, siz e, tez-tez deyirsiniz, biz, bizim, bizim, bizdən deyil, bizimlə deyillər. Hı. Hmm. Amma onlar e, vaxtilə sizdə idilər və sizdən ayrıldılar. Doğrudur mu? Yəni bəziləri. Bəziləri. Çünki e, olan hər halda, çoxsun... hər halda e, e, sələflərin dediyimiz kimi ən böyük qüvvəsi və istinad, istinad nöqtəsi siz olmusunuz Azərbaycanda. Hı. Hmm. Sizin e, ətrafınızda olan insan da Əbu Bəkir məscidi olub. Düzdür, mən düzdür bunu qəbul eləmirəm, ancaq belə deyirlər hə. Belə deyirlər, belə görüşənir. Belə qıranlar. deyirlərsə belədir də qardaş. Amma mən qəbul eləmirəm. Mən adi adamam, yəni imam sadəcə adi bir məscidin imamıyam. Ə, hə, ola bilər kimsə olub, yenə deyirəm. Ola bilər, lakin fikirlərində dönüb sonra, o, yəni bizi heç bir adiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, biz o fikirlərə qarşıyıq, radikallığa qarşıyıq. Yəni e, və onları bizə aid eləmək böyük səhvdir. Bu gün e, mətbuatda e, yaxşı dediyim e, yazıda e, deməli Məşədədaş məscidinin imam cəmaat Hacı Şahin Əsənli də fikir bildirib. Məraxlı bir fikir e, söyləyib. E, Suriyada baş verənlər o ölkənin daxili işidir. Sadəcə bəzi dövlətlər bundan öz maraqları üçün istifadə edərək radikal təfəkkürlü insanları o ölkədə baş verənlərə cəlb edir, ölkə daxilində silahlı qarşıdurma yaradırlar. E, hansı ölkələrdir sizcə bunlar ki, bax o cür radikallığa e, insanları səsləyirlər, e, gəncləri? Bilirsiniz, müəyyən ölkəni də burada xəbərlərdən belə görürsən ki, Rusiya iştirak edir bu söhbətdə. Həmçinin e, Qərb, İran özü, həmçinin Saudiya, Kuveyt, başqa ölkələr. İndi hər kəs indi hər ölkə öz maraqlarını orada qoruyur. Sizə nəyə görə e, məhz bu məsələlər Suriyada belə qabardı? Misirdə olmadı, Tunisdə olmadı, deyək ki, Liviyada olmadı. Burada da döyüşlər getdi, Liviyada da ağır döyüşlər getdi, amma məhz Suriyada qabardı və Azərbaycanlılar Suriya axını elədilər. Niyə? Oradakı vəziyyətə görə, oradakı ümumiyyətlə hakimiyyətin siyasi mövqeyi, ölkələrlə münasibəti, yəni onunla bağlı oldu və salam. Yəni elə elə bəli, bilirsiniz. Bəli, bəli. E, Qamət, mən istəyirəm e, sizdən bir daha xırdaca da olsa bu, bu günlərdə e, televiziyaların birində bir cin çıxartdılar. Bir Hı. cavan qızın Hı. bətindən cin çıxartdılar güya. Hı onu kibrit çöpü ilə yandırdılar, Hı. Hmm. qız qışqırdı filan. Bax, siz necə baxırsınız o şeylərə? Hı. Hmm. Düzü, Çin var, o da ayrı bir məxluqdur. Allah subhanətlə buyurur ki, mən Çinləri və insanları yaratdım ki, məhz mənə ibadət eləsinlər, məndən qeyrisinə ibadət eləməsinlər. Bu məxluq var. Amma biraz bu, biraz elə qabardılıb ki, e, çox qabardılıb və bəzilər bundan istifadə eləyir. Artıq biznesə çevrilib. Bu ola bilər. Bu ola bilər, ancaq hər edilən də indi demək olmaz ki, cindir. İnsan təsir edən başqa məsələlər də var, başqa qüvvələr də var. İndi hamısını cinə aid eləmək də düzgün deyil. İndi bilmirəm, bu verilişə düzgün mən baxmamışam, amma ola bilər insana cin girsin, amma bu çox nadir hallarda Qurandan, olur. Qurandan e, ayələr oxuyur. Nadir və... hallarda olur. Ola bilər insana cin e, olmasın, sadəcə göz dəysin. Onu ümumiyyətlə Quranla, Quranla o göz dəymənin, cin e, daxil olmanın. Quranla onun çıxmağına siz inanırsınızmı? Onu müalicə eləmək olar, bəli. Müalicə eləmək olar. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, biz bu Quranı möminlərə şəfa olaraq nazil edirik. Quran şəfadır. Və insanlar müalicə e, edirlər və tarixən özünüz də bilirsiniz ki, ruhi xəstə, xəstəxanalar o sonradan e, yaranıb. Bu axır vaxtlar. Ondan qabaq xəstəxanalar yox idi. Və müsəlman cəmiyyətində ümumiyyətlə belə hallar olanda Quranla müalicə edirdilər. E, yəqin ki, xəvaricilərlə ilk dəfə e, deyək ki, qarşı tərəfin davası da bax oradan yaranıb. Çünki e, siz deyirsiniz hökm Quranındır, xəvaricilər deyir hökm Allahındır. Yox, hələ hökm Quran deyəndə hələ hökm Allahındır. Hamı deyir hökm Allahındır. Heç kəs demir. Hətta adı sıralı adam da deyə bilər ki, hökm Allahındır. Sadəcə o məsələyə yanaşmaqda fərqlənirik. Xəvaricilər başqa cür yanaşır, biz başqa cür. Mən istəyirəm e, siz e, son olaraq e, Suriyaya döyüşə gedən insanlarla bağlı bir daha fikrinizi sizin alım. Birincisi, e, əvvəlcədən sizə təşəkkür eləyim ki, minnətdarlıq eləyim ki, siz gəldiniz və Hı. belə bir e, maraqlı bir söhbət elədiniz və mən inanıram ki, bu məsələdən, bu e, söhbətdən sonra ən azından ora gedən bizim gənclərimizin sayı azalacaq. Bu gün e, APA-nın informasiyasında daha bir e, qurumun adı çəkilib. E, Din İşlərcə Dövlət Komitəsindən bildiriblər ki, bizim əlimizdən ancaq marifləndiricilik işi gəlir. Biz ancaq marifləndirə bilərik. E, bax, bir e, məscidin imamı və səmimi hiss edəcəm, tərif məqsədindən demirəm, siz onsuz da tərifə uyan adam deyilsiniz. Hmm. Sizin nüfuzunuz var. Sizin maarifçilikdən başqa əlinizdən nə gəlir və nə eləyə bilərsiniz? Nə eləmək fikrindəsiniz bundan sonra? Hələ bu maarifləndirmə işin davam eləmək. Çünki düzü, bizim hələ salahiyyətimiz hələ bu qədərdir. Ondan artıq salahiyyətimiz də yoxdur. Sadəcə bu işi davam eləmək, və cavanlara da məsləhət eləyirik ki, e, yəni harasa getmək lazım deyil. Öz ailəsinin yanında qalsın, öz valideynlərinə baxsınlar. E, əgər kimsə nəsə şəhid olmaq istəyirsə o arzuna və ya kimsə harasa döyüşməyə getmək istəyirsə, döyüşmək istəyirsə, gözləsin bizim özümüzün böyük problemimiz var Qarabağ, torpaqlarımız 20% düşmən ayağı altındadır. Gözləsin o məsələdə əgər müharibə başlasa gedib orada öz e, əqidəsinin və ya öz fikirlərinin orada nəhayət ki, bərpalaya bilər. Amma harasa gedmək və s. düzgün deyil, özü də, özü də görürsünüz ki, e, orada dəqiq bir yer deyil. Orada dəqiq bir yer deyil və xüsusən də bir-birlərlə döyüşürlər və s. O cihad ola bir məsələ. Elə cihad olmur. E, onu istəyirdim sizdən soruşum. Yəni, e, Suriyada baş verənlər, ümumiyyətlə, Ərəb dünyasında baş verənlər belə e, görünür, cihad deyil. Yəni, cihad deyil. Hətta o radikal qüvvələr də maraqlıdır ki, onlar, məsələn, İraqda cihad demədilər. Hmm. İraqa cihad bəli, demədilər. Bəli, bəli. Məsələn, Liviyaya cihad demədilər. Hmm. Lakin e, Suriyaya isə cihad deyilir. Bu özü də maraqlıdır. E, mənə gəlir ki, Suriya biraz daha, biraz e, maraqlar orada daha çoxdur. Ona görə müəyyən tərəflər cihad adı ilə istifadə edirlər. Amma adətən son vaxtlar bax bu e, hadisələrin fonunda daha çox bir fikir səslənir. E, Qərbin müsəlman dünyasına səlib yürüşü başlayıb belə fikirlər səslənir. Siz ərəb dünyasına baş verənləri, müsəlman dünyasının e, deyək ki, faciəsi, müsəlman dünyasının belə deyək, süqutu demirəm təbii ki, amma hər halda zəifləməsi kimi qəbul edirsiniz yoxsa? Təbii, əlbəttə, təbii ki, qəbul edirəm. Bu belədir. Təbii ki, bu hadisələr müsəlman cəmiyyətini zəiflədir. Təsirdir təbii ki, bunlar hadisələr. Hər cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, e, mənəvi cəhətdən və s. Təbii ki, bu böyük zərərdir İslam aləminə. Çox sağ olun, Əhməd. Minnətdaram sizə. Buyurun. Mən verilişdən əvvəl e, sizdən soruşdum, sizə necə müraciət edeyim? Hacı, qamət ya qamət qardaş? Mən sizə qardaş dedim və siz də mənə qardaş dediniz. Bəli, bəli. E, həqiqətən də e, əsl müsəlmançılıq və əsl e, belə deyək, Allahın dininə xidmət eləmək odur ki, insanlar müsəlmana bir-birinə qardaş deməlidirlər. Və qalan bütün o e, artıq məsələlər kənarda qalmalıdır. Çox sağ olun, siz manşet verilişinə baxdınız.